У нього новий проект. Кажуть, він буде заступником завідуючого відділу. Зрозуміла річ, він теж соромиться і почуває скутість, провину перед Тищенком, і через те поки що не усмілюється підійти до неї. Вони, як дві півкулі однієї планети, що не можуть існувати нарізно. Одна півкуля, її півкуля далі не може існувати окремо жодної години. Їй бодай на хвильку, на мить притулитися до іншої півкулі або хоч побачити його на відстані, впіймати промінець світла з його очей і понести в серці. Він грітиме її ще кілька днів. Лише один промінець. На той час в інституті перебував міністр. Здається, він приїхав ще з кимось, з високим гостем із Москви, супроводжував того. Та не дивно передбачалися великі проекти, розпочиналося грандіозне будівництво. У них нині майже щодня збори, засідання, наради. Міністр уже від'їжджав. Ішов у гурті високий, стрункий, широкоплечий літній чоловік, який виглядає юнаком. Кажуть, він дуже дотепний, ще й лагідний завдачею. В кінці натовпу побачила Сергія. Переступав зі сходинки на сходинку своєю легкою летючою ходою, і білий широкий ковнір теніски стріпував, неначе крило птаха. Та теніска дуже личить Сергієві. Ковнір Байронівський. Він оголює його міцну шию, відтінює її білістю. Сергій цю сорочку дуже береже, пере сам і одягає рідко. Отже, в нього сьогодні важливий день, бо одягнув її під піджак. І костюм на ньому випрасуваний, виглядає новісіньким. Ніхто й не здогадується, що той костюм один що на ніч Сергій обгортає його простирадлом, а одягає на матерчатому килимку, щоб не забруднити холоші. Отакий він у всьому чистий, охайний, зібраний. Сльози підступили їй до очей. У горлі запекло, заболіло. Ось він, її рідний її бідний, милий, милий, коханий. Вже нічого не усвідомлюючи, і собі спустилася за натовпом. На мить згубила іршу з очей. У вестибілі було темно, немов у підземеллі. Ірина в першу мить навіть не зрозуміла, що сталося і лише по хвилі здогадалася, що споночило на дворі. Великі краплі били в шибки вікон. Увесь натовп вийшов на ганок під широкий кам'яний козирок, який підтримували дві колони. Велетенська темно-синя хмара накрила місто. Вона повзла з південної частини міста, довгі кошлаті пасма звисали з неї з лівого краю її різко відділяв від інших рудих хмар, що йшли табунами, лілово-червоний, фантастичний, небезпечний пруг. І враз угорі щось просвистіло, прошуміло, в очі різануло світло і ударив грім, аж залящало в вухах. У ту ж мить вода ринула потоками. Здавалося, допіру її щось стримувало, але від удару розкололося небесне днище, і звідти рвонулися небесні ріки. Асфальт зашипів, пінні струмки закликотіли під бровками тротуару. Руді каштани стояли, неначе збитошні хлопці, зненацька захоплені грозою. Скісні струмені збивали з дерев листя, і воно вирувало в піні ще раз ударив грім і затих надовго, а дощ не вгавав.